pri la partikolo ja tria parto hodie mi finas mian artikolon pri la partikolo ja ni vidis ki un pri gi donas la cefa esperanto vortaro plena ilustrita vortaro de esperanto pivo kaj la duple grava e gramatik plena analiza gramatiko de esperanto POAGO, ago plena man libro de esperanta gramatiko POMOEGO, kio pri la reala uso de ja. IN la textaro de Esperanto, ja estas uzata kvar mil unu fojoen. Se oni volus esplore la realan uson de ja, necessus EXAMENI multain el tiui frasoi, cae eble pliain, ciuin oni povus trovi in aliai textoi. Sed tion mi ne intensas fari estas facto che ciam Zamenhof pruntis la vorton ja e la germana, ancora ne existis esploroi pri la menciitae modal particlen. Cae ec hodiau quelcae germanae lernolibroi, grammatic libroi cae vortaroi ne donas la necessa in clarigoen pri ili. Oni ofte legas che tiui particuloi generale estas usatae por iel modifi la senson de la fraso sed tiu clarigo tutende sufficias, char gi esas tro malprecisa. In la esploroi de la lasta iradecoi, linguistoi malcovris che la germanan modalan particulon ja, la parolantoi plei ofte usas, ciam ili pensas che la interparolanto jam scias tion cion ili diras, au che tio esas generale sciata do oni povus traduci tion ja per kiel vis cias, kiel esas ciate. Tamen, tio esas problema, char ja esas oftege usata in la Germana, cae ne eblas usit ciam la proposition kiel vis cias au kiel esas ciate au similai in la traducoi. Estu ciel ein, mi opinias, au pensas, imagas, che la esperanta ja havas anco tion signifon, crom tivi menciita in poago, ago, emfasa cae clariga ja. Pivo mencias nur emfason, sed vidu gian jenan exemplon. Tie la vivo estos ja tute alia. In tiu fraso emfaso ne estus necessa, char tute iam estas suffice emfasa. Pro tio, mi pensas che la parolanto volis diri che vi viscias la vivo tie estos tute alia. Ien nur uno plia exemplo, el pomo ego, via audis per oreloi proprai. Mia opinie, tio povas esti interpretata tiel. Evidente mi diras ninio novan, vi mem jam audis tion, do vi jam scias gin tion cae gin rilatas al io cio estis dirita antaue. Tamen, quil mi diris, por clarigi cio insignifoen havas la esperanta ja, estus bone che io examenu multain frasoen in cui tio particulo estas usata.